Hebreërs hoofdstuk 4 Terwijl die belofte om in sy ris in te gaan nog van kracht is, moet ons oppas dat het niet misschien later blijk dat een van jullie achtergebleven het nie. Ons het die blije boodschap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het het hulle niks gebaat nie, omdat hulle niet gegloe het wat hulle gehoor het nie. Ons wat gloe, gaan wel in die ris in, maar hulle niet, zoals God gesê het toe het ek in my toorne eet afgelê en my rus sal beslis nie ingaan nie en tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel want ergens in die skrif word van die sewende dag dit gesê en God het op die sewende dag gerus van al sy werk terwyl hier weer gesê word in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie die wat vroeër die blye boodskap gehoor het het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê: "Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie." As Josua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatrus vir die volk van God want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.